Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում բուժկասարկումը երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության համար 1 գիշերօթիկ հաստատությունում։ Երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության համար 1 գիշերօթիկ հաստատությունում կա 24 երեխա։ Ամենակրսերն ընդամենը 2 տարեկան է։ Հաստատության տնօրեն Նոնա Մուսալյանը մասնագիտության բժշկուհի է, ասել է, թե առավել խստորեն է հետևում գիշերօթիկ հաստատության բուժպասարկմանը։ Բուժպասարկման ազնագազմում ընդգրկված է 1 բժիշկ եւ 3 բուժքույր։ Բժշկուհին մանկաբուժության ոլորտում ճանաչված Կարինե Թարխանյանն է։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ Տիկին Վարդախանյանի կողմից հաստատությունում կատարվում է զննում եւ եթե Աստված մի առասցե ախտորոշվում են այնպիսի հիվանդություններ, որոնք հնարավոր չէ տեղում բուժել, ապա երեխան տեղափոխվում է հիվանդանոց եւ ստանում համապատասխան բուժողություն։ Եթե մարդ ունենում է որևէ հիվանդություն, բնականաբար դա բացասական է ազդում նրա հոգեկան ներաշխարի վրա։ Հասկանալի է, թե ինչ ապրումներ կարող է ունենալ այն երեխան, ով զրկված է մայրական ջերմությունից, հարազատ օջախի քաղցրությունից եւ նրան խնամում են ուրիշ մորակույրեր։ Իսկ ինչպես նշեց Տիկին Մուսալյանը, այստեղ ոչ բոլորը կարող են եւ իրավունք ունեն աշխատելու։ Այսպես օրինակ, Բուշկուր Ռուզանա Սարգսյանն արդեն երկար տարիներ է, ինչ աշխատում է գիշերօթիկ հաստատությունում։ Պատկերացրեք, բոլոր երեխաների հետ վարվում եմ այնպես, ինչպես կվարվեի հարազատ երեխաներիս հետ, անկեղծանում է Բուշկուրը։ Ինչպես կարելի է ջերմության, գուրգուրանքի, կարոտ երեխաների հետ աշխատել, ինչպես է աշխատում բուժքույրը նմանատիպ երեխաների հետ։ Միայն այն հանգամանքը, որ տանը չեն ապրում, կարծում եմ տիկին նոնադա ամենամեծ հիվանդությունն է փոքրիկների համար, այո։ Մենք անգամ մոտիկացել եք երեխաների առօրյայի երեխաների հետ, որ չեք տարբերում մեր երեխաները այստեղի երեխաներից։ Ինչպես սիրում եք մեր երեխաներին, այնպես էլ նույնը է ձևի։ Տարբերություն չկա։ Նրանց ամեն մի հարցում ոնց որ տան երեխաներին առնչվում իրանք գալ տալիս է, մեզ պատմում ու քննում ձևի իրանց։ Ինչքով կարողանում եք օգնում եք։ Ես ձեզ հետ փաստորեն հանդիպում եմ գիշերային հերթափոխից հետո։ Այսօր ընդունել եմ։ Իսկ գիշերային հերթափոխի ժամանակ երեխաները ինչ ապրումներ են ունենում։ Երեխաները, որ դպրոցից գալիս են, ճաշից հետո դասերը սովորում են, դասերը արդեն վերջանալուց հետո արդեն սկսում եք երեխաների զբաղվածությամբ ինչ որ ցանկանում են։ Լինում է օր, որ ուզում են բարեր, երկել, լինում է օր, որ տանում է քաղաք, մանածելու, հանդեսի պատրաստվում։ Նայած օրին։ Ամեն օր նույնը չինում։ Հասկացա, որ Արորյան հարուստ է, այժմ Տիկին Ռուզանա մենք կխոսենք բուժօգնության մասին։ Օրինակ դուք որպես բուժքույր, ինչ բուժօգնություն եք ցուցաբերում երեխաներին։ Առաջին առաջին բուժօգնությունը ցույց եք տալիս, դրանից հետո տանում հիվանդանոց։ Եթե անհրաժեշտություն կա, նույն ժամանականի որ բժշկը առաջին ինժեներ ցույց տալիս եթե անհրաժեշտություն է լինում, զանգում եք։ Պայմանավորվում եք բժշկի հետ, դոկտոր Թարխանյանի հետ, տանում հիվանդանոց, արդեն սկսում է հետազոտությունները։ Քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեք։ 84 թվականից աշխատում եմ բուժքույր հանրապետական հիվանդանոցից նացիպում եկա 2008 թվականին եկա։ Եկենք զուգահեռենք այն տարիների աշխատանքը ու գիշերօթիկ հաստատության տարիներին աշխատածը։ Այն ժամանակ ավելի երիտասարդ թեի հետո մեծերի հետ էի աշխատում։ Ինձ համար մի քիչ հեշտ էր։ Բայց սկզբնական շրջանում այստեղ մի քիչ բարդություն եղավ երեխաների հետ, որտեղ չէի աշխատած։ Հիմա երեխաներին, որ լավ եմ ճանաչում, շատ մոտիկ է իրար, արդեն դրանից էլ ավելի առավել, որտեղ այդ երեխաները մեզ համար բոլոր աշխատողների հետ ամեն ինչը, ամեն մի երեխա։ Այդ երեխաների համար ջանք չեք խնայում ոչ մի ձևի թե ուսման բնակավարում լինի, թե առօրյա կյանքում լինի, թե դուրսում ինչ որ իրան դաժ ընտանիքում լինի, եթե ծնողները գալիս են, յունակ երեխան գալիս է մի տեն պատմում։ Մուկտա այնպեսի ապրումներով կապրում, կարծես տա մեր երեխան այլ է։ Մեզ համար դա Ես գիտեմ, որ նմանատիպ հաստատություններում ոչ բոլորը կարող են աշխատել։ Իմ տարիների փորձից եմ ասում, որտեղ ես երկար տարիներ աշխատել եմ նմանատիպ հաստատությունում։ Այդպես էլ կա, այստեղ աշխատողները նհեշտ չէ, եկածստեղ աշխատում։ Ամեն մեկին փորձածն, գիտեն ինչպիսի ծնող է, ինչպիսի մայր է, եւ գիտեն այդ երեխաներին հետ ոնց են վերաբերվել, որ մնացել է։ Ես գիտեմ, որ տիկին նոնան եւ խստապահանջ է եւ անչափ բարի։ Ես դա շատ լավ գիտեմ, հա, հա, հա։ որովհետեւ այլապես այստեղ աշխատանք չի ստացվի։ Ունեք բոլոր առաջին բուժողնության համար համապատասխան դեղորայք։ Այո, ամեն ինչը։ Եթե նույնիսկ օրինակ լինում է դեպքեր, որ գնում եք բժշկի նշանակումներ են անում, չի լինում լինում։ Դա ռոպեական լուծում այդ հարցերը, քանի որ բնորոշ մալուն դիմումը գիտել փողը հատկացնում, առնոմական բերում, դա ռոպեական աստացում մեզ մոտ։ Չեք թողնում նույնիսկ որպեսզի երեխան մի ժամով ուշանա իրեն դեորիակը կամ սրսկումը Ստեղծան մեզ մոտ։ Ֆիզիկական դաստիարակությունը անչափ կարևոր է առողջության համար։ Այո, դիգեն նոնա։ Ինչեքանում այդ ուղությամբ։ Առաջի հերթին մենք որի կալակ բարքով ենք զբաղվել։ Ունենք մեզ ֆիզկուլտուրայի մեջ, որը գալիս է երեխաների հիմա դասի դասերից հետո գալիս է այն երեխան, որը ազատ է լինում, նտը պարապում է։ Օրինակ երեխաները եթե այդ օրը դպրոց չկա կամ արձակուրդում է, մենք ունենք տարբեր ձևի խաղեր։ Այո, տարբեր տեսականի խաղեր, նույնիսկ բիլարդոնի, տենիսոնի, սպորտանի ճունեք տիկինոն։ Չէ, դրսում եք դնում, դրսում եք դնում կամ այն ամս խաղասենյակ ունեք երեխաներին անգամ խաղալիքներ ունեն, որ նրանք ոչ մի բանի կարիք չեն զգում։ Լրիվության մեքենաներից սկսած, տեխնիկներից սկսած, ամեն ձև, ամեն ձև հեծանիվներ, ամեն ձև։ Նույնիսկ երեխա եղել, որ եկել է մեզ մոտ, ինքը աթորովալ է։ Իր տանը այդ խաղալիք բան չի եղել, զգացել եք որ երեխան խաղալիք չունեցել։ Հիմա այդ երեխան մեքենանն մեկը դնում ուսի վերցնում։ Լեոզ մասին լրիվությամբ ապահոված է երեխաները։ Դե շորերով բանով ձալական։ Փաստորեն մեր բալիկները այստեղ գտնվում են ապահով ձերքերում։ Բոլոր բնակավարներում։ Բոլոր աշխատողները չեն տարբերում այս երեխաներին ամեն մի բնակավարով։ Սնունդը առավել եւս ճիշտ սնվելը առողջության կարևոր գրավականներից է։ Տիկի Մուսալյանի հետ մենք խոսեցինք նաեւ այս մասին։ Այսպես օրինակ, երեխաների նախաճաշում ընդգրկված են հետեւյալ ուտելիքները՝ թթվա սեր, կատնաշոր, կարակ, պանիր, քաղցր թեյ, կիտրոնով, ճաշը ապուր մակարոնով, խորոված խոզի միս, խորոված կարտոֆիլ, բնական հյութ։ Հետ ճաշը բանան, նարինջ, ընթրիկ, փլավ բրինձով, չամիչով, ծիրանաչիր։ Ըստ նորենի բարերարների օժանդակությամբ երեխաները ստանում են ոչ միայն խաղալիքներ, հագուստեղեն, դրամական օժանդակություն, այլ նաև տարատեսակ խաղսրավենիքներ, որոնք երեկոյան ժամերին բաժանում են նրանց։ Մենք խոսեցինք նաև ֆիզիկական դաստիարակության մասին։ Պարզվեց, որ ցավոք այստեղ չկա սպորտ դահլիճ, սակայն ֆիզկուլտուրայի ժամերը փորձում են ապաշաժ մակարդակով կազմակերպել։ Դրանից զատ կազմակերպում են տարբեր սպորտային միջոցառումներ։ Վերջին զրուցակցուհիս Ավակ Բուշկուր Նինա Մովսիսյանն է։ Ինչու նորավարտ բուժքրոջն ընդունեցի աշխատանքի այս պատասխանատու եւ բարդ բնակավարում, ասում է Նոնա Մուսալյանը, միաժամանակ պատասխանելով հարցին։ Նինա Մովսյանն ավարտելով Թամարա Կամալյանի անվան բժշկական քոլեջը ժամանակավորապես աշխատեց գիշերօթիկ հաստատությունում։ Ամիջապես կարողացավ լեզու գտնել երեխաների հետ, ասաց Նոնա Մուսալյանը։ Ես Նինա Վալերի Մովսիսյանը աշխատում եմ գիշերօթիկում որպես ավակ բուժքույր։ Նախ պատմեք ձեր մասին, որտեղ եք սովորել։ Ես սովորել եմ 9-րդ դպրոցի միջնակարգ դպրոցում, իսկ հիմա հիմնական է, եւ ավարտել եմ 2008 թվականին, այնուհետև սովորել եմ Թամարա Քամալյանի անվան քոլեջում եւ 2014 թվականին ավարտել եմ եւ 2015 թվականին վախտե հաջողվել, որպեսզի աշխատեմ գիշերօթիկում որպես ավակ բուժքույր։ Ես գիտեմ Նինա, որ դուք հերթապահ բուժքրոջ փոխարեն աշխատել եք ու արդյոք երիտասարդ բուժքրոջ համար իմ համար շատ ծանր էր, որովհետև սա առաջին փորձս էր, բայց դե արդեն սովորել եմ, հարմարվել եմ։ Հարմարվել եք արդեն։ Այս բայդրությամբ մենք հանդիպում ենք, երբ դուք մի փոքրիկի տարակ։ Ահա։ Ինչն էր պատճառը, ինչ կա։ Իրան գլխին ինչ որ վերքի նման բան կար։ Մաշկալինական հա, հա, մեկ տարել։ Անալիզ են վերցրել, դեռ հստակ բան չեն ասել էլի, բայց կասկածում են ինչ որ սնկային հիվանդության վրա։ Անալիզը ժամը 2-ից հետո պատրաստ կլինի եւ ես պետք է ներկայանամ ու վերցնեմ։ Իսկ հետո բուժում պետք է անենք, որ เป զի ստանանք լավ պատասխան այստեղ եք բուժելու։ Առաջին բուժօգնության համար ինչ պայմաններ ունեք։ Առաջին բուժօգնության համար պայմաններ ունենք, ուշաթափության համար կարող ենք օգնել։ Առաջին օգնության համար առաջինը պետք է որ เป զի ինչ որ ջերմաստիճանը իջեցնենք, եթե հիվանդ է։ Ունեք հա, համապատասխան դեղորայք։ Հա, ունենք համապատասխան դեղորայքներ։ Եվ այս կարճ ժամանակահատվածը ձեզ համոզել է, որ ճիշտ եք ընտրել այս բնակավարը աշխատելու համար։ Այո, չեմ բողոքում, հարմարվել եմ երեխաների հետ հետ։ Ես ընդհանրապես շատ եմ սիրում երեխաներ, շատ կուզեի որպեսի աշխատեի ծննդատանը, հուսով եմ որ կհասնեմ երազանքին։ Այս երեխաներին ջերմություն հա։ եւ բժշկություն ցուցաբերեցեք։ Շատ իրանք ինձ են սիրում, ես իրանք։ Բարեկամներ դուք լսեցիք հաղորդում, որ սպասարկումը երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության համար 1 գիշերօթիկ հաստատությունում վերնագրով։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներվաս սկլերոզ, ինչ է դա Ցրված սկլերոզը գլխուղեղի եւ ոսկրածուցի հիվանդություն է կապված կենտրոնական նյարդային համակարգի հետ։ Նորմալ պայմաններում նյարդային մանրաթելերը ամփոփվում են միլեին կոչվող պատյանում։ Ցրված սկլերոզի ժամանակ միլեինը վնասում է եւ խոչընդոտում նյարդերի նորմալ աշխատանքին։ Գլխուղեղի եւ ոսկրածուցի տարբեր տեղամասերում միլեինի վրա անկանոն կարգով ցրված առաջանում են խութեր։ Այդ պատճառով էլ հիվանդությունը կոչվում է ցրված սկլերոզ։ Ցրված սկլերոզ Սքլերոզը կարող է ունենալ սրացող կամ հարաբերական հանգստի բնույթ։ Այն կարող է ունենալ նաև աստիճանաբար զարգացող բնույթ։ Ճիշտ բուժումը այս հիվանդությամբ տարաբող մարդկանց թույլ է տալիս վարել նորմալ կենցաղ առանց որևէ սահմանափակումների։ Ինչքան հաճախ է այն հանդիպում։ Եվրոպայում օրինակ բնակչության մոտ 60%-ի մոտ նկատվում է ցրված սկլերոզ։ Ընդ որում տղամարդիկ 1.5 անգամ ավելի հաճախ են հիվանդանում, քան կանայք իսկ երբ է առաջանում ցրված սկլերոզը Հազվադեպ է ցրված սկլերոզը հանդիպում միջև 10 տարեկան մարդկանց մոտ։ Սովորաբար առաջին ախտանիշները կարելի է նկատել 20-ից 40 տարեկան մարդկանց մոտ։ Հազվադեպ է հիվանդությունը սկսվում 50-անց մարդկանց մոտ։ Ցրված սկլերոզի պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Հիվանդության առաջացմանը կարող են նպաստել հետևյալ գործոնները. մանկական տարիքում տարած վարակիչ վիրուսները, տոքսիկոզները, մանկական տարբեր հիվանդություններ, երբ օրգանիզմի իմունային համակարգ վաճառքը վնասում է սեփական բջիջներն ու հյուսվածքները։ Հնարավոր է, որ գենետիկան նույնպես իր դերն ունենա ցրված սկլերոզի առաջացման եւ զարգացման գործում։ Ցրված սկլերոզը վարակիչ հիվանդություն չէ, եթե որևէ մեկի մոտ հայտնաբերվել է ցրված սկլերոզ, ապա 20% հավանականությունը այն բանի, որ նա քույրերի եւ եղբայրների մոտ էլ այն կզարգանա 4%-ի է հավանականությունը։ Եթե կան երկորյակները, դեռևս པարզ չէ, թե ինչու հիվանդությունը ընթանում է սպասումներով եւ թոլացումներով։ Ցրված կլերոզը արտահայտվում է հետևյալ ձևով, որպես հիվանդության նախանշաններ կարող են լինել ոտքերում եւ ձեռքերում թուլության զգացողությունը, տեսողության անհատականությունը եւ երկատումը, երբ աչքն ամեն ինչ կրկնակի է տեսնում։ Այրող ցակոցի զգացողությունը, գլխապտույտները, խանգարումները միզելիս, դեռևս չկան հետազոտություններ, որոնք կատարելով հնարավոր լինի միանշանակ ախտորոշել ցրված սկլերոզը։ Մեննարթաբանը կարող է ճանաչել հիվանդությունը, այն էլ տարբեր ախտորոշիչ հետազոտություններ կատարելուց հետո։ Այդ հետազոտությունների շարքին են դասվում գլխուղեղի եւ ոսկրածուծի մագնիսա ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան անհրաժեշտ է կատարել որոշելու ողնուղեղային հեղուկի բաղադրությունը թափանցիկ հեղուկ, որը շրջապատում է գլխուղեղը եւ ոսկրածուծը։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։